Eko Eho, emisija svake srijede u programu Radio Mrežnice, tako i ove srijede. U prošloj smo emisiji najavili akciju Zelena čistka koja se održala u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Karlovačkoj županiji. A e, naši su današnji gosti, e, odnosno gosti urednici, možemo to tako reći, osim Ivane Francisković koja će reći nešto o ovoj akciji, Denis Frančišković iz Ekopana, a i s nama je Blaženka Petrak iz Gidre koja će pak najaviti dugoreški e, dio akcije. Pa Ivana da čujemo kako je to prošlo u Karlovcu okolici. Dobar dan svim slušateljima. Evo, e, dakle, iza nas je zelena čistka, zapravo nastavlja se i ovaj vikend na području Dugarese, a ono što je e, prošlo, E, u Karlovcu, odnosno na širem području grada Karlovca i Karlovačke županije imali smo niz akcija koje su se održavale u petak 21. travnja i nastavile su, odnosno da, u, petak 20. travnja i nastavile su se u subotu 21. travnja. U, petak se čistilo na lokaciji e, obala rijeke Korane u gradu Karlovcu. E, ukupno negdje cirka 60 mladih volontera, to su prvenstveno bili učenici srednjih škola, ugostiteljske, tehničke škole i ekonomsko-turističke škola sa svojim nastavničkim osobljem i sa, zajedno sa volonterima Ekopana e, čistilo se obala rijeke Korane od mosta do mosta i očišćeno je ukupno negdje do tri kubika smeća, znači otprilike jedan kontejner, nešto manje od toga. E, to se radi o manjem otpadu većinom, najviše je bilo tamo negdje na području oko mostova, ispod mostova i na travnjacima. E, također taj isti dan e, nam je puno pomogli su pripadnici Hrvatske vojske. Oni su čistili lokaciju e, nekadašnje stre, streljane na logorištu. E, oni su čistili veliku divlje odlagalište, to je negdje otprilike 20 e, kubika smeća mm, i imali su mehanizaciju, oni su koristili svoj vojni kamion kojim su taj otpad ujedno i otpremili na odlagalište na Ilovcu. izuzetno im se zahvaljujemo na suradnji. E, i ažurnosti jer smo ih zapravo u zadnji čas kontaktirali i odmah su se odazvali akciji. Bilo je oko 20 njihovih volontera vojnika. E, sljedećeg dana članovi Ekopana zajedno sa planinarskim društvom Dubovac, sa članovima Kuda Sveta Ana te sa predstavnicima lokalnog stanovništva, odnosno sa područja Vučeka i Kalvarije, čistili su područje Kalvarije, odnosno širu okolicu planinarskog doma na Kalvariji. Također smo čistili oko 20 kubika smeća, to negdje oko 4 puna kontejnera, bilo je oko 25 volontera. Izuzetno se zahvaljujem prije svega planinarskom društvu Dubovac i lokalnom stanovništvu na Kalvariji i Vučeku na velikoj dobrodošlici i na lijepom druženju. E, puno smo napravili, iako smo zapravo tek zagrebali, odlagalište je veliko, iako možda nije odmah vidljivo okom, ali kada se nešto krene čistiti, onda se tek dolazi do slojeva koji se gumilaju već prema otpadu koji smo našli već nekih 30 do 40 godina je staro odlagalište. To je skoro pa arheološki nalaz. Pa da, da, zezali smo se na tu temu, stavila sam i neke slike na panu web, <laughs> interesantnog ima otpada, nešto još iz doba univerzijade, pa <laughs> svašta, da. Zagi zove, čips, dajte Da, <laughs> slično. čistilo se također okolica Vila Anzić, e, te e, obala Kupe na Baniji. To su čistili e, članovi HSP-a Ante Starčevića. E, zatim, e, mislim da je grad Karlovac, te podatke još nemam točno koliko su Alupina prikupili, ali grad Karlovac se prijavio da će čistiti, e, dakle uklanjati stare opine automobila. Tako da za taj podatak još nemam točno koliko su brojčano prikupili, odnosno odvezli. 32. 32, hvala Denis. dosta, super te kod Wienerberger se, e, kod Wienerberger se, e, se također čistilo i to je bila veća akcija. E, mislim da oni još nisu niti sve stigli počistiti jer su na povratku otkrili još jedno dvije, tri lokacije odlagališta koje treba u nekakvom naknadnom periodu ukloniti. u toj akciji osim radnika Wienerbergera sudjelovali su Tiger DO, Lovačko društvo Fazan i Klub športskih ribolovaca Korona i mislim da su ribolovci također čistili i područje Šumbara. Tako da, evo, to su e, ono što se tiče područja grada Karlovca, a također osobito bismo željeli ovim putem pohvaliti Planinarsko društvo Vrlovka i općinu Kamanje. Oni su od ovog vikenda službeno prva općina u Karlovačkoj županiji bez jednog divljeg odlagališta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 mlade članove Gidre, oni su najavili kako će se dugoreški dio ove e, čistke održati ovaj vikend, e, pa što će se sve raditi i ko će sve sudjelovati, kaže će nam e, gospođa Blaženka Petrak. Dobar dan. Dobar dan. U ime Udruge Gidra, evo pozdravljam sve slušatelje radija Mrežnica. I ponajprije zahvaljujem e, našim prijateljima iz Ekopana što su nam omogućili da u, tijeku ove njihove emisije Eho uputimo poziv svim našim e, dugarešćanima e, da nam se pridruže 28. travnja u subotu u 9 sati ujutro na akciju čišćenja zelena čistka na dugareškom području moramo se prvo osobito zahvaliti izviđačkom odredu Spider, dugareškom izviđačkom odredu na strastvenom zalaganju oko kartiranja lokacija kojih smo kartirali više od sedamdesetak. za ovu subotu smo odlučili E, tri lokacije, e, na tri lokacije postaviti tri kontejnera. E, prva lokacija bi bila u Zagrebačkoj ulici gore prema Grščakima, druga u Tušmeru, a za treću pozivamo sve građane da se jave na broj telefona mobitel 098 9080 293. To je moj mobitel Blaženka na koji bi onda mogli izabrati neku, neki svoj prijedlog koja lokacija bi po njihovom mišljenju trebala biti treća lokacija za, za tu akciju čišćenja. I u vezi svega se mogu isto javiti na ovaj mobitel. Pa pozivamo zapravo sve planinare, sportske klubove, branitelje, izviđače smo već spomenuli, obične građane, prosvjetne ustanove, znači škola, osnovne, srednje škole, obične građane da nam se pridruže u ovoj akciji da bi akcija bila što uspješnija i da bi se sakupilo što više otpada sa tih ilegalnih odlagališta dobro. da, Evo, hvala vam puno. Evo, hvala i vama. Mi ćemo to naravno još eh, tijekom programa kroz ove dane najavljivati. Uglavnom subota, 9 sati ujutro. Eh, javite se, a broj je 098 908 0293. Eko Eho. Eko Eho. Eko Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. Evo tako je to kad su dvije žene u studiju pa Denis ne može doći do riječi, <laughs> no i Denis je došao na red, Denis Frančišković e, iz Zakopana. Ja još nisam kazao da e, se vi naravno svaki dan možete javiti na telefon 062 123 456, da se možete javiti i za vrijeme trajanja ove emisije ako imate neki e, problem ili nešto na što bi ukazali, a čini se Denise da ima nekih koji su se javili pa bi se trebali još javiti. O čemu se radi? E, tako je, da, ponekad nam je teško povratnu informaciju pružiti ili, ili ako treba nam još informacije, tako da bi iskoristio priliku da zamolim gospodina koji je prijavio ispuštanje fekalnih voda u mrežnicu u mrzlom polju, da ako je ikako moguće da nam se javi u udrugu e, radi pojedinih pojašnjenja. E, s druge strane, zamolio bi gospodina koji je zvao u ime branitelja prošli tjedan vezano za dogovore eventualno oko moguće e, sadnje aleje branitelja u Karlucu e, s obzirom da nažalost nismo izgubili smo kontakt od tog gospodina molio bi ga da nam se javi ponovo tako da se onda dogovorimo o sljedećim koracima. Dobro. Ima li još e, nešto e, zanimljivo? Naime, ti si bio i u Dubrovniku prošli e, tjedan. Tamo se govorilo o Ombli, o tamošnjoj budućoj eventualnoj hidrocentrali, o čemu se tamo pričalo i što je povezano s nama. Pa ovako, mi smo bili pozvani od strane organizatora, znači na tu javnu tribinu. Tribina je bila vrlo uspješna s obzirom da je na njoj sudjelovalo preko 200 građana, e, tako da je s te strane bila uspješna, s druge strane to pokazatelj zapravo da cijeli postupak koji vodi HEP zapravo nije bio dovoljno transparentan jer je, je odaziv građana bio vrlo velik, vrlo brojna pitanja su imali, e, davani su razni aspekti zapravo stručnjaka u vezi te hidroelektrane, mi smo bili pozvani zapravo da prenesemo naše, nažalost, loše iskustvo sa hidroelektranom Lešće, e, tako da su ljudi zapravo mogli direktno tamo iz prakse E, vidjeti, odnosno zapravo im se predočiti šta se dešava kada se jedan projekt vodi na tako e, loš način na koji je vođen to hidroelektrane Lešće. E, zapravo naše bila cilj zapravo da se to ne ponovi u Dubrovniku s obzirom da sa hidroelektranom Omble ima puno, puno upitnika i otvorenih pitanja na kojih za sada nema odgovora. Dobro, evo, e, nakon nove akcije kao da lakše dišemo jer pokazalo se da ljudi zaista imaju e, sve veću, veću ekološku svijest e, i da nije baš tako ni problem učistiti, čini se Hrvatsku. 062123456 je zeleni telefon, dakle broj telefona na koji možete ostaviti i poruke i možete se javiti sa svojim nekim problemima, sačekati odgovor, a isto tako i u ovoj našoj emisiji koja ide svake srijede. Denis, znam da imaš sigurno još nešto za dodati. Pa imam za dodati, evo, vaš recimo vezano za problematiju, ja znam da e, u pojedinim situacijama građani očekuju da se problemi riješe u vrlo kratkom roku, oni to s pravom očekuju. E, nadam se da imaju i razumijevanja za nas e, kad im jednostavno neki put jednostavno ne možemo u nekom kratkom razdoblju pomoći. Mi stvarno činimo u okviru naših ljudskih e, resursa, znanja i mogućnosti što je više moguće, znači tjeramo te neke tijela javne vlasti da zapravo rade svoj posao, ponekad je to onako i za nas Sizifov posao, neki put i zapravo građani su potpuno obeshrabreni da se sami obraćaju tim institucijama, ja bih pozvao da ne odustaju od toga, da je to njihovo pravo, da imaju pravo tražiti informacije da te institucije postoje radi građana i da su one dužne građanima em pružati informacije, em rješavati njihove probleme. Tako da stvarno želim potaknuti ljude da zovu te institucije, da ih traže, da ukoliko im potreban kakav savjet, kako prema njima nastupiti da se obrate nama, mi ćemo im stvarno pomoći u svemu što je u našoj moći. Ponekad jednostavno za to treba duže vremena, čak i na državnoj razini pojedina ministarstva ne odgovaraju na vrijeme, mi ćemo koristiti pravne mehanizme kako da ih prisilimo da zapravo poštuju zakon i budu na usluzi svojim građanima. Tako je. Dobro, evo, s obzirom da nam se nije javio nitko sa nekakvim e, svojim izravnim e, pitanjem. Vjerujem da će to učiniti i građani na telefon 062 123 456 da vas ne plaši ovih 062, cijena poziva je jednaka kao da zovete e, svoju kumu dvije kuće dalje, dakle ništa e, posebno, nema nikakvih posebnih tarifa. Evo ovdje nam ovih 15 minuta dok si rekao Eko Eho. <laughs> Kao i uvijek, bilo zanimljivo i korisno. Ja ću još jednom pozvati dugorešine da ove subote od 9 sati se zovu na akciju čišćenja. Lokacije sve ostalo ćemo mi pomno još e, i podrobno reći u našem programu, a ako im e, baš nešto eh, ih striktno zanima, neka nazovu 098 9080 293. Gospođa Blaženka će odgovoriti na sva njihova pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala vam. Eko Eko Emisija na radio mrežnici srijedom u 11.